egun berian eh, jakin dugu uh, rektoreak uh, eh, mesu bat uh, igorrerik, mesu biziki uh, labura, eh, benen uh, reiten duena, eskualde izkuntza horien dako uh, erreformak uh, ez duela eragin uh, berezirik eta uh, guai hartian antolatua zen bezala gelituko dela uh, emendik uh, elduden sartzetik uh, intzina. Ba, Egia da, eh, artean ikusten ginduena, zela eh, eh, reforma e, den bezala aplikatuz, duriz, balan jari handian ezartzen zuen ba, eskualde hizkuntza horien erakaskuntza, bereziki gure etako e, eskuararena. Aniz gozai galtzen egin ituen, etzen bat ere segortatua, horrena galtzen ziren, iduriz hor, erabaki bat hartu dute, ez aldatuko hoi e, artean egiten zen, baliatzen zen antolaketa hori. Agian, hola pasatuko da eta ikusiko dugu ez du diren uh, egun aste horietan uh, ea nola gauzatzen den eh, nola aplikatzen duten azkenik hartu uh, hori eta bai kolegiotan nola plantatzen duten uh, edu den uh, eskorazko erakaskuntza hori